وأفصحوا سما maneno ya Allah tabaraka wa taala mfalme wetu hayajaumbwa au hayakuumbwa bidhalika kwamba kuwa Qur'ani haijaumbwa dana al jambo hilo wameitakidi watu wacha Mungu katika maimamu au kauli hiyo wameitakidi wacha Mungu katika maimamu waliotangulia waafsahu na wakawa wamedhihirisha kauli hiyo kwa watu maana wamewafundisha watu kwamba maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani ghairu makhluq hayajaumbwa na Sheikh Fauzani Allah amhifadhi kawa ameleta katika sharhi ya ubeti huu baadhi ya ayati katika suratu ash kadhalika katika suratu takwir kadhalika katika suratu najm aya ambazo zinazothibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na wala si kiumbe maneno ya Allah kwa uhakika ameyaongea Allah tabaraka wa taala na amemteremshia wahi Jibril Jibril akayasikia maneno hayo kutoka kwa Allah na Jibril akateremka na maneno hayo mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akayafikisha kwa Muhammad na Muhammad naye akayafikisha kwa umma ambao alitumwa kwa wao. Allah anasema innahu wa innahu latanzilu rabbil alamin, hakika Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Mola wa walimwengu. Nazala bihi ruhul amin, ameteremka na Qur'ani hiyo roho mwaminifu ambaye ni Jibril ala qalbika litakuna minal mundhirin kwenye moyo wako ili uwe katika watu wenye kuwaonya watu lisani na arabii mubin kwa lugha ya kiarabu iliyokuwa wazi wadih yenye kufahamika hizi ni aya miongoni mwa baadhi ya aya alizoleta sanif rahimahullah taala hafidhahullah shifodhani allah amehifadhi kadhalika miongoni mwa aya ambazo zilizokuja ni zile zilizothibitisha kuonekana Jibril alayhi salatu wasalam ala suratihi alladhi au allati khalaqa Allah tabaraka wa taala, Jibril kuonekana na Mtume sala salama katika maumbile yake ambayo amemwombea kwayo Allah tabaraka wa taala, zikaja kuthibitisha kwamba wakati anamuona katika sura hiyo kuwa ni wakati anamletea ujumbe na amemuona mara ya kwanza katika maeneo ya Batha ndani ya mji wa Makka na mara ya pili amemuona inda sidrati al-Muntaha lailatul miraj inda al muntaha lailatul miraj tukawa tumeishia hapo Leo tunaanza sehemu hii fa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu lake, raa Jibril ala suratihi, alimuona Jibril katika sura yake, allati khalaqahu Allahu alaiha marratain, sura ambayo Allah tabaraka wa taala amemuumba kwenye sura hiyo mara mbili maratan fi makkah mara ya kwanza katika mji wa makkah wa maratan fi almala'i al'a inda idra inda sidrati muntaha mara nyingine ni huko mbinguni katika mti wa mkunazi wa maada dhalika fa inna jibril yaati ila muhammadin sallallahu alayhi wasallam fi surati rajul na katika hali isiyokuwa hizo tumeona kwamba Jibril alikuwa akimjia Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura ya mtu wa indahu ashabuhu yarawnahu rajula na akiwa na watu wake ambao wanamuona yule mtu kama mtu liannahum la yutiquna ru'yatahu ala suratihi almalakia kwa kuwa tu hawawezi kuvumilia kuiona sura yake kuiona kuyaona maumbile ya Jibril kuiona kumuona Jibril katika maumbile yake ya kimalaika asafa hadha tawthiqun li sanadi alquran alkarim kitendo hichi kinatia nguvu sanadi ya Qur'ani tukufu yani ule mtiririko tunaopokea kwa mtiririko huo Qur'ani tukufu annahu talaqatuhu ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam an Muhammadin an Jibril anillahi kwa sababu mtiririko huo hiyo sanad sawa wanapokea maneno ya Qur'an wanapokea Qur'ani ummati Muhammad wakiwa wanahadithia wa na mtume Muhammad na mtume sallallahu alaihi wasallam anahadithiwa na Jibril kadhalika Jibril maneno hayo anayapokea kwa Allah tabaraka wa taala huo ndio mtiririko mzima wa Qur'ani na hii inatilia nguvu Qur'ani kwamba sanadi yake ni sanadi iliyokuwa na nguvu kawii kwa hiyo ikiwa ni hivyo fa huwa kalamullah hiyo itakuwa ni maneno ya Allah tabarak wa taala la shaka kwamba Qur'ani itakuwa ni maneno ya Allah kwa sababu ni mtiririko unaotoka kwake yeye Allah tabarak wa taala wa amma idafatuhu ila almalak fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim Sheikh hapa akawa ametaka kutoa ishkali anaweza kaja mtu akasema Allah katika sura tutakwira amesema innahu laqawlu rasulin karim Hakika hiyo Qur'ani ni maneno ya mtume mkarimu. Wazi? Na kaulu rasuli karim. Sawa? Eh? Ni maneno ya mtume mkarimu. Asema fa idafatuhu ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuiegemeza hiyo Qur'ani kwa Muhammad rehma amani fi qawlihi innahu laqur'an ila e qawli rasulin karim kwamba Qur'ani ni maneno ya mtume mkarim maana bi qawli shahir na wala si maneno ya mshairi hiya idafatu tablighin idafatu tablighi ni kuegemeza maneno hayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio anayafikisha hayo maneno na huo ndio uhalisia anatufikishia anayetufikishia Qur'ani ni nani ni mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kisa maneno haya ni ya mtume mtukufu au mtume mkarim eh, hii inakuwa ni idhafa tutablighi kuegemezwa kwa ufikishaji kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam Muhammad na Jibril sala na salamu ziwe juu yao kilahuma mutahammalun e, kilahuma mutahammilun wa mubalighun likalamillah wote hao ni wenye kuyabeba na kuyafikisha maneno ya Allah tabarak wa taala mutahammil maana wametahammal kubeba na kufikisha maneno ya Allah tabarak wa taala lakini maneno haya si maneno yao bali yanaegemezwa kwa Allah tabarak wa taala kisha akasema shekhe walkalamu na maneno inma yudhafu ila man qalahu mubtadia maneno siku zote huegemezwa kwa yule aliyeyasema mwanzoni wazi maneno siku zote huegemezwa kwa yule ambaye aliyeyasema mwanzoni la ila man qalahu muballigha muaddiya na maneno hayaegemezi kwa yule ambaye aliyoyasema hali mwenye kuyafikisha sawa eh? hali mwenye kutekeleza mathalan na kutuma kamwambie Muhammad kesho tukutane sawa katika markaz ya Ibn al-Qayyim eh? na kutuma sawa Hamisi na kutuma kwenda huko wewe unakwenda baba kwa Muhammad unamwambia maneno niliyokuambia sawa kama nimetumwa wewe mkutane na Sheikh Jafar Gungu maneno haya yatakuwa ni yako yangu ha maneno haya ni yangu wazi na na ndio maana wewe mwenyewe umesema nimetumwa kisha unaeleza yale ambayo nilio niliyokutuma kwa hapa anasema والكلام انما يضاف الى من قاله مبتدئا na maneno yegemezwa kwa yule aliyesema mwanzoni la ila man qalahu mubaligha muaddiya na hayegemezwi kwa yule ambaye aliyoyasema maneno hayo hali mwenye kufikisha na mwenye kutekeleza yale maagizo liannahu la yumkinu an yakuna alkalamu min thalathati kwa sababu haiwezekani maneno yawe yanatoka kwa watu watatu haiwezekani wazi nimesema kwamba maneno haya yanatoka kwa Allah kwa Jibril na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezekani wallahu akbar annahu kalamu Allah tayari kishaeleza kwamba Qur'ani ni maneno yake wa adafahu ila rasuli almalaki na akaya akayaegemeza maneno haya kwa mtume ambaye ni malaika Jibril wa ila rasuli albashari na akaegemeza kwa mtume ambaye ni mwanadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad min babi idafati tablighi hasb katika mlango wa kuegemeza eh, idafa tablighi kuegemeza ufikishaji maneno haya ni ya Muhammad au ni ya Jibril katika ufikishaji wao ndio waliofikisha kutoka kwa Allah tabarak wa taala na si vinginevyo wa huwa kalamu Allah ibtidaan na hayo ni maneno ya Allah mwanzoni kabisa yani anatoka kwa Allah mwanzo وهو كلام جبريل ومحمد تبليغا عن الله عز وجل كذلك لمنين يا محمد صلى الله عليه وسلم من منين يا جبريل عليه السلام تبليغا عن الله ikiwa wanafikisha maneno hayo kutoka kwa Allah وتعالى نعم لا يشك المسلم في هذا hatilishaka la yashukul muslimuna fi hadha hawatilishaka waislamu hawatilishaka waislamu katika jambo hili ha? jambo gani annahu kalamullah kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah munazzalun ghairu makhluqin kwamba maneno ya Allah yaliyoteremka na kadhalika si kiumbe yani hayajaumbwa iliyoteremshwa na Allah na hayajaumbwa qala ta'ala waanzalna ilaika alkitaba na tumekuteremshia e, Muhammad kitabu katika sura Zumar hizi ni aya zinazothibitisha kwamba Qur'ani imeteremshwa eh. anzalna ilaika alkitab wa qala ta'ala tanzilul kitabi min Allah tanzilul kitabi min Allah uteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah teremshwa kitabu kutoka kwa Allah kitabu ambacho ni Qur'an waqala ta'ala munazzalu min rabbika bil haqqi ay an'am ya 14 munazzalu min rabbika bil haqqi Qur'ani ni uteremsho uliotoka ulioteremka kutoka kwa haki eh, kutoka kwa Allah kwa haki na si kwa batil si kwa batil kwa tunaposema kwamba Qur'ani maneno ya Allah yaliyoteremka kutoka kwake kupitia ujumbe wa Jibril kwenda kwa Mtume swalla kisha kutufikia sisi tunayakusudia yale ambayo aliyathibitisha yeye mwenyewe tabaraka wa taala kwa nafsi yake ndani ya kitabu chake wazi tunayakusudia yale ambayo aliyathibitisha yeye Allah tabaraka wa taala kwa nafsi yake ndani ya kitabu chake na hatusemi tu hivi hivi bali tuna dalili wazi kwa tunaomba mtu ambaye atakayepinga itikadi hii naye pia awe na dalili katika kitabu kadhalika na dalili katika sunna zilizokuwa sahihi wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuhu na Allah mtukufu ame isifu hiyo Qur'ani kwamba ni maneno yake wasafahu ay wasafa alquran ameisifu hiyo Qur'ani kwamba ni maneno yake faqala ta'ala akasema Allah mtukufu hatta yasma kalam Allah hatta yasma kalam Allah fa in ahadun min almushrikina istajaraka faajiru hatta yasma kalam Allah yeyote katika washirikina akitaka ujira yani kazi mwajiri wewe muislamu atakuwa karibu na wewe fanya hivyo watasikia maneno ya Allah eh, kalam Allah maneno ya Allah ni nini ni Qur'an yameitwa maneno kisha yakaegemezwa kwa Allah tabaraka taala kuonyesha kwamba ni maneno yake eh, katika Tauba aya ya sita Allah pia anasema katika sura al yuriduna yubadilu kalama Allah makafiri wanataka kubadilisha maneno ya Allah hizi ndio dalili zinazoonyesha kwamba Allah anaongea na ndio itikadi yetu alsunna wal Jamaa pamoja na kwamba kuna watu wanapinga yaani usikute kwamba watu wanaopinga kwamba Allah katika sifa zake sio kuongea wapo hapa Kigoma eh wapo hapa Kigoma kwa ah kwamba Allah tabarak wa taala hasifiki kwa kuongea sasa hizi ni aya zilizopo wazi zinaonyesha kwamba kalam inafanyiwa idhafa kwa nani kwa Allah kalam Allah maneno Allah yuriduna yubaddilu kalam Allah hatta yasmaa kalam Allah fa وصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله sawa ameisifu hiyo Qur'ani kama ni maneno yake annahu kalamahu wa annahu alladhi anzalahu kwamba ni maneno yake na kadhalika pia yeye ndio aliyoyateremsha hayo maneno yeye ndio aliyateremsha hayo maneno kwa aya za uteremsho inna anzalna ilayka alkitaba tanzilul kitabi min allahi munazzalun min rabbika bilhaq na ama aya zinazoonyesha kama maneno haya ni ya Allah hata yasma kalam Allah yuriduna yubadilu kalam Allah wazi maneno yapo wazi kabisa talib ilm hatakiwi kuangaika katika hili wala kutunisha misuli mwambie tu kwamba mimi ninaposema kwamba Allah anasifika kwa kuongea nakusudia yale aliyojisifia yeye mwenyewe katika Qur'ani wazi eh yuriduna yubadilu kalam Allah au hata yasma kalam Allah kadhalika nikisema kwamba Qur'ani maneno Allah tabarak wa taala Qur'ani hii imeteremshwa kutoka kwake inna anzalna ilayka alkitaba tanzilul kitab min Allah munazzalun min rabbika bilhaq hizi ni baadhi ya aya zinazoonyesha lakini aya nyingi zipo zinazoonyesha kwamba Qur'ani ni imeteremka kutoka kwa Allah tabarak wa taala naam anasema shekhe amma al-ashaira amma al-ashaira ama hawa maashaira sawa ashaira ni firqa katika firqa za bid'a ni firqa katika firqa za bid'a واضح ambao mtango katika fiqh hii ni Abu al-Hasan al-Ash'ari tangu katika fiqh hii bi maana alianzisha fiqh hii ni Abu al-Hasan al-Ash'ari واضح na fiqh hii ya Ash'ari ni firqa ambayo yani fikra zake zimezalikana kutoka kwenye kwenye kwenye, kwenye firqa ya Mu'tazila fikra zake zimezalikana kutoka kwenye fikra za Mu'tazila ndio maana baadhi ya wanachoni wa sunna jamaa akasema eh, ashaira makhanithi Mu'tazila ashaira makhanithi Mu'tazila kwamba wao wanawafuata Mu'tazila kwa kila kitu sio baadhi ya mambo machache sana eh? na fikra hizi waanzilishi kabisa ni akina al-Imam al-Kullabi wal-Imam al-Jubba'i ambao hawa ndio walioanzisha fikra hizi kisha zikapokelewa na Abul Hasan al-Ash'ari lakini Abul Hasan al-Ash'ari yeye ali alitubia kabla ya kufa kwake na kafa katika aqida ya sunnah wal jamaa kama vinavyoeleza vinavyoeleza vitabu vinavyoeleza vitabu vya tarajumu zake roka na wachoni wetu ahlusunna waljamaa. Kwa hiyo ashawaira wao wanasema kuhusiana na Qur'an, innahu maktubun fi lawhi lmahfudh. Zeni eh? Naanza kuleta maneno ya watu wa katika Qur'an kwamba Qur'ani sawa imeandikwa katika lauh al-mahfuz sawa wa inma akhadhahu anillahi wa inma akhadhahu anillahi na hakika Jibril kuchukua hii Qur'ani ameichukua kutoka kwa Allah tabaraka wa taala واضح Jibril ameichukua kutoka kwa Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa imeandikwa katika lawhi mahfudh wala kama hakuichukua moja kwa moja kutoka kwa Allah la hii iliandikwa katika lawhi mahfudh kisha Jibril akaichukua pale kisha Jibril akaichukua pale na Sheikh anasema na huwa maktubun fi lawhi mahfudh أيوة إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ما من اللوح المحفوظ نجبريل أن يتشكوها كتوه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم na akateremka na القرآن ومحمد kwa أمان rehma جولاك شيخنا سيما juu قول باطل anasema قول qaulun batilun hii qauli fa inna jibrila lam ya'khudhu 'anil lawhil mahfuz jibril hakuichukua hii Qur'ani kwenye lawhil mahfuz wa inma akhadahu anillah hakika aliichukua kutoka kwa Allah naam huwa maktubun fi lawh mahfuz imeandikwa kwenye lawh mahfuz qala ta'ala bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz kwamba bali hii ni Qur'an tukufu iliyopo katika lawhi al-mahfuz Surah al-Buruj aya 21 na 22 wa innahu fi ummi al-kitabi ladaina al-aliyyul hakim yani al-Qur'an Surah az-Zukhruf aya 4 hakika hiyo Qur'an ipo katika ummu al-kitabi mama wa kitabu kwetu sisi na adiyu alhakim Qur'ani hii ni yenye hadhi ya juu na ni Qur'ani eh, na Qur'ani hii ni hakim yani ni yenye kuhukumu baina ya haki na batil فهو مكتوب في اللوح بلا شك imeandikwa katika lauh bila shaka walakin jibril lam ya'khudhu anil lawh kama takuluhu kama takawalahu al-ashaira lakini jibril hakuichukua kutoka kwenye lao kama jinsi ambavyo wanavyosema mashaira wa inna ma akhadhahu anillahi jalla wa ala vinginevyo kwamba jibril aliichukua Qur'ani hii kwa Allah fayambaghi maarifatu hadha kwa inatupasa tufahamu hilo kwamba jibril hakuichukua kwenye lauhi mahfuzi lakini aliichukua kutoka kwa allah tabarak wa taala lianna hadha madhkurun fi aqaidi al-ashaira tunajua tunatakiwa tufahamu hili kwa sababu jambo hili limetajwa katika vitabu vya Ashaira hawa sawa wafasi wa Bil Hasan وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا القول في رسالة مطبوعة الشيخ محمد بن إبراهيم alifanyia radi kauli hii kwamba Qur'ani imechukuliwa na Jibril kutoka kwenye Lauhi Mahfudh fanyia radi kauli hii katika risala ambayo imechapishwa wa hiya aidan ma fatawahu samaha kadhalika pia pamoja na fatawa zake alikiita kitabu hicho الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم aljawabu alwadih almustaqim jawabu lililowazi lililosimama sawasawa katika namna ya kuteremka Qur'ani tukufu katika namna ya kuteremka Qur'ani tukufu kiangalia majmuu fatawa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim juzu ya kwanza mia, ukurasa 149 namba ya fatawa 159 ha maneno haya yapo radi hii ipo na alikuwa anakusudia kumpiga radi alimamu Suyuti katika kitabu chake al-Itqan kwa anakusudia kumpiga radi alimamu Suyuti katika kitabu chake ambacho alikiita al-Itqan mamu humo aliweka haya maneno ya kiashaira kwamba Qur'ani Jibril alayhi salatu wassalam hakuyachukua maneno ya Allah tabaraka taala ambayo ni Qur'ani kutoka kwa Allah aliyachukua kutoka kwa ilahi Mahfuz lengo ni nini lengo ni kutaka kukanusha ile sifa ya kuwa Allah anaongea sawa eh? lengo ni kutaka kukanusha ile sifa ya kwamba Allah anaongea wazi na kwamba Qur'ani ni maneno yake yeye aliyeyatamka umeelewana eh? ndio maana akawa wao wanakwepa yani kuna sura fulani ya kukwepa hata ukiwasikia watu wanafuata awili ya sifa za Allah wanafuata awili ya majina ya Allah utakuta kwamba tawili zao ni sura eh, inaleta sura ya kutaka kukwepa maana iliyokuja hadithi katika kitabu au katika sunna zilizokuwa zilizokuwa sahihi kwa walipokuwa wanasema maneno haya kadhalika walikuwa wanakusudia kukanusha wazi kukanusha kwamba Allah tabaraka wa taala haongei na maneno ya Qur'an yalikuja kwa mtume sallallahu sawa yale maneno yalikuwa katika lauhi mahfuz lauhi mahfuz umul kitab ambayo umul kitab ndio mama wa kitabu kuna vitu vyote vimeandikwa hapo wazi na vitu vyote vimeandikwa hapa kwa hiyo Jibril alikuwa ana, ana, anakuja pale anachukua kama ni aya mbili aya tatu anateremka nazo amletea Muhammad Muhammad naye anazifikisha kwetu sisi ili kukanusha kwamba Allah tabaraka taala haongei tumeelewana eh eh Kiliza sasa yale maneno ni vipi aiwa maneno yale Allah aliyaumba pale aliyaumba pale kwenye lawa yakawepo maneno ya Allah eh lakini aliyaumba pale akawepo Jibril akawa anafanya anayechukua sallallahu alaihi wasallam naam فرد على هذا القول وابطله الامام محمد بن ابراهيم رد قوله نكبتلisha لان القول سما kwa sababu kusema بانه اخذه من اللوح المحفوظ kwamba Jibril aliyachukua maneno haya kutoka kwenye Lauh Mahfuz wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil lawhil mahfuz ni njia inayopelekea kuonyesha kwamba Allah ameyaumba hayo maneno kwenye huo sawa kuna hiyo lawh mahfuz ambayo ni umul kitab mama wa kitabu kama takawalahu aljahamia kama jinsi ambavyo walivyosema maneno hayo kikundi cha jahamia na hichi pia ni kikundi cha kibida ah kikundi cha jahamia ni kikundi cha kibida aa, ambacho mfuasi wa mwanzilishi wake ni anaitwa Jaham bin Safwan Jaham ibn Safwan wazi ambaye huyu Jaham bin Safwan ndio alianza kikundi hichi na kikundi hichi kimetamaya sana na upingaji wa sifa na majina ya Allah tabaraka wa taala kanushaji wa sifa na majina ya Allah tabaraka wa taala hawa takriban wanapinga sifa zote za Allah sawa hawa ha, wanapinga takriban sifa zote za Allah na kupinga kwao ni kuko wazi kupinga kwao kuko wazi ndio maana baadhi ya wanawachuoni au wengi katika wanawachuoni wamewakufurisha majahamia, wamewakufurisha majahamia kutokamana na ile aqida au itikadi waliokuwa nayo. Naam, baada hadha min qawl jahamia wa huwa qawlun batilun yajibu tanbihu alayhi, nayo ni kauli ambayo ni batil, ambayo ni wajibu watu waitanabahishe kauli hiyo. Wazi eh? Kwa utakuja kuona katika haya maelezo mafupi tu katika upande wa sifa ya kuongea Allah tabaraka taala, kuna makundi ya bid'a ambayo yanapinga itikadi hii wazi. Makundi ya bid'a ambayo yanapinga itikadi hii na ni makundi ambayo sio ya sasa wala sio ya jana wala sio ya juzi, makundi ya miaka hiyo, umeelewa? Makundi ya miaka mingi zaidi ya miaka alfu moja zaidi ya miaka alfu moja kuanzia sasa. Haya makundi wanaochoni wameyapiga radi, wazi. Makundi haya wanaochoni wamepiga radi kwa kiwango kile kile ambacho kilichokuwa kinahitajika, saburududi zihuwa zinahitajika kwa kiwango maalum, wazi. Wamepigwa radi na lengo la kuwapiga watu hawa radi ni kutaka kuonyesha kwamba kile wanachokiitakidi si cha sawa sawa na kwamba hii dini hii ha, eh, inatakiwa ilindwe kwa hali na mali na pale ambapo wanapokuwa wanapatikana watu wa haki basi watu wa haki huwa wanabainisha waliopo sehemu walipo watu wa batil na lengo ni kubainisha na kutahadharishana kisha mambo yaendelee kuwa sawa sawa tunasema kutakatisha mambo kwamba tunatakatisha mambo kwamba jambo hili na jambo hili na jambo hili halipo sawa sawa na wana, wenye kufanya kitendo hichi wanafanana na watu fulani basi kisha tunaendelea mambo mengine tumeelewana eh? na ndio maana hapa shekhe alipotaja masala ya sifati akaeleza alusuna tunaitakidi nini kisha akawataja ashaira na akawataja jahamia kama wewe leo upo una maslak na, za, za, za kiashaira una aqida za kijahamia eh maana yake utaingia katika hii radi ya shekhi hapa utaingia katika radi ya shekhi Nataka kuonyesha kwamba rududi katika dini ni jambo ambalo limefanywa na wema waliotangulia huko lakini wao pia wamezitoa rududi ndani ya kitabu kadhalika wametoa rududi ndani ya nini ndani ya sunna za bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم hasa wallahu jalla wa ala min sifatihi alfi'liyati annahu yatakallam sisi tunathibitisha sisi anasa tunathibitisha Allah mtukufu katika sifa zake za vitendo ni kwamba Allah anaongea tulisema kwamba sifa za Allah zinaganyika mara mbili eh kuna sifa za vitendo na sifa za dhati sawa hmm katika sifa zake za vitendo Allah tabarak wa taala annahu yatakallam kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbir kama vile ambavyo tunafahamu kwamba katika sifa zake Allah tabarak wa taala eh, anaumba anatoa riziki anahuisha anafisha anapanga mambo eh, wa wayasha wa yuridi Allah tabarak wa taala anataka sawa Allah tabarak wa taala anataka Nikuja fa'alun lima yurid ha liman shaa minkum an yastaqim ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin wa yasha wa yurid yatakallamu kalaman Allah anaongea maneno bi jalalihi. anaendana sambamba na utukufu wake kasairi sifatihi kama zilivyo sifa zake nyingine eh kama zilivyo sifa zake nyingine anaona kuona kuna kuendana sambamba na utukufu wake sawa eh? anasikia kusikia kuna kuendana sambamba na utukufu wake Allah anateremka sawa eh? kuteremka kuna kuendana sambamba na utukufu wake Allah anakuja kuja kuna kuendana sambamba na tukufuate haya yote tunayasema si maneno ya porojo ni maneno yamekuja katika nini katika Qur'ani na Sunna sifatul nuzul imekuja katika Sunna yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul layli al-akhir au kama kala sallallahu kwamba Allah tabaraka wa taala anateremka inapobakia thuluthi ya usiku wa mwisho yani thuluthi ya mwisho usiku wazi hii ni sifatu nuzul وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجاء ربك والملك صفا صفا هي نسبة المجيء الله نكوجا واضح الله أنا صفة يكسكية الله أنا صفة كونا داني القرآن زمجاء آيانيجي زنازلزي يكسكية فالله نكونا فالله تبارك لكن صفة زوتي أنبازا نصفك الله هذه فنان نصفة ذا ذيوم بواكي nasema laisa kamithlihi shay'un Allah fanana chochote Allah fanana chochote kisha sema wa huwa samiu al-basir angalia Allah amekataza kufanana lakini Allah amethibitisha sifa kwa nini katika aya moja aseme laisa kamithlihi shay'un kisha asema huwa samiu al-basir nini utasema maana ya samiu al-basir ni sami'u ni kusikia basir ni kuona lakini kisha kanusha kusi kufanana kwa kuliko katazo hapa ni kufanana na viumbe wake lakini kusikia kunakoendana na utukufu wake kuona kunakoendana na utukufu wake kupo umeelewana eh na kwamba ukipinga sifa za Allah wa taala mwishoni utamfananisha na sanamu yani utakwenda katika jambo baya zaidi ukisema haoni hasikii haongei si ndio eh maana yake umekuja kufananisha na na sanamu sababu sanamu ndio ina sifa hiyo wewe umekimbia kumfananisha labda na kiumbe chenye kuongea na kusikia na kuona umeenda sasa kwa sanamu ambalo haliongei halisikii halioni na sifa ya kuongea ni sifa ya ukamilifu umeelewana eh? sifa ya kuongea sifa ya ukamilifu sifa ya kuona sifa ya ukamilifu sifa ya kusikia sifa ya ukamilifu unapomfananisha Allah tabaraka taala sifa za mapungufu na yeye Allah amekamilika hapo unakuwa umetoka katika njia sawa sawa Asema yatakallamu matashaa bimashaa idha shaa Allah anaongea eh muda wote anaotaka bimashaa kwa kitu chochote anachotaka idha shaa wakati anapotaka pale anapotaka wa kalamuhu qadimun naw hadithu al-ahad maneno ya Allah aina yake ni ya zamani sawa lakini lile neno moja moja ni hadith يعني قديم النوى من الله تبارك وتعالى يتكلم أزلا تكلم أزلا هل ينجي أتنه كل ما الله تبارك وتعالى هل ينجي أتنه كل ما فسيقوا نموانزا يعني قديم النوى نوى يا كلام الله تبارك وتعالى ها ni kadimu ni zamani ni ukisema الله allah anaongea usema hey, alianza kuongea lini sisi hatuna mwanzo wa allah kuongea hadithul ahad hadithul ahad yale maneno eh anayoongea Allah tabarak wa taala akitaka kuongea ndio ile anasema takallama matashaa bima shaa idha shaa hadith aya zilizomo ndani ya Qur'ani sita na kitu zimeshuka ndani ya miaka 23 kwa kila sehemu alipokuwa Allah anataka kuongea linatokea tukio Allah anaongea tuma Jibril Jibril anakuja kwa Muhammad Muhammad anafikisha umeelewa hadith ilikuwa ikitokea mwaka huu mwaka ule mwaka ule tarehe ile tarehe ile mwezi ule mwezi ule hadith lakini nau ya kalam qadim nau ya kalam qadim أن الله تكلم أزلا sawa wala yazalu yatakallam sawa aliongea huko nyuma na mpaka sasa Allah tabaraka taala bado anaongea anapotaka kuongea anaongea na anasema annahu yatakallam idha sha kwamba Allah anaongea anapotaka yatakallamu bilquran wakati nuzuli anaongea Qur'an wakati inapoteremka wayukallimu Jibrila na pia vile vile anamuongelesha Jibril wakallama Musa pia vile vile alimuongelesha Musa وكلم نبينا وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك علي مونغليش امتمويت محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسكوى إسراء وقبل ذلك كلم آدم عليه السلام نقبل يا هابو يعني قبل كمونغليش امتمويت محمد علي مونغليش ناني آدم عليه الصلاة والسلام واضح ها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك, وزوجك الجنة sawa sasa wayatakallam يوم القيامة na Allah tabarak wa taala ataongea siku ya kiyama fayuhasabu an-nasa wa yukallimu al-mu'minina fil janna watahesabika watahesabiwa watu kwa matendo yao kadhalika ataongelesha waumini peponi wayukallimunahu na wao watamuongelesha sawa eh? na wao watamuongelesha wa huwa yatakallam bikalamin qadimin no ye Allah tabarak wa taala anaongea kwa maneno ambayo aina yake ni ya zamani la bidayata lahu ha, eh? haina mwanzo kasairi sifatihi kama vile sifa zake nyingine hadithul ahad maneno hayo ni, ni maneno yenye kuanza kwa kuzingatia neno moja moja na kwa kuzingatia wakati ambapo alipokuwa anaongea Allah tabaraka wa taala kisha akasema wasailul kutubil munazzal ala al anbiya na vitabu vingine visiokuwa Qur'ani vilivyoteremshwa kwa mitume kulluha kalamullah jalla wa ala yote ni maneno ya Allah mtukufu wa minha alquranul karim na miongoni mwa maneno hayo ni Qur'ani tukufu ambayo imeteremka ni kitabu kimeteremka kwa Allah alladhi huwa a'zamuha ambayo Qur'ani hiyo ndiyo kitabu kikubwa kuliko vitabu hivyo vilivyoteremka kabla alladhi ja'ala Allahu muhaiminan 'alayha ambayo ameifanya Allah tabaraka taala kuwa ndiyo kinachokusanya vitabu hivyo vingine au kinachosimamia vitabu vingine ja kukaa sehemu ya vitabu vilivyotangulia au kalamu mujalla wa ala ni maneno yake Allah mtukufu hakikatan la majaza kwa hakika na wala sio kwa majazi yani maneno ya Allah tabaraka taala kwa hakika na wala sio kwa majazi munazzalun minhu ghairu makhluq yaliyoteremshwa kutoka kwake yeye Allah tabaraka taala na wala maneno hayo si kiumbe hadha madhhabu ahlisunna waljamaa haya ndiyo madhehebu ya ahlisunna waljamaa wayusarihuna bihadha na wanayaweka wazi madhehebu hayo mbele ya watu wote kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuona watu wanaongea maneno hayo sana haja gani sema sisi ni ahlusunna tumeruhusiwa kuyasema haya maneno na kuyaweka wazi kwa watu wote yani nikisema alusunna wal jamaa usifikiri kwamba ninajisemea tu la nina vitu ninavyokubali na kuvitakidi hivyo vinanifanya mimi niwe alusunna wal jamaa ikiwa wewe unasema tu halafu fuati baadhi ya mambo sawa utakuwa ni wewe lakini mimi ninasema huko nikiwa natekeleza kila ambacho nachokusema na hasa walmuslimuna fi zamani sahaba laisa indahum shakkun fi hadha waislamu katika zama za masahaba ha, eh, hawakuwa na shaka katika jambo hili yani katika jambo la sifa za Allah ni leo tu ukisikia watu wakisikia sifa za Allah wanakuwa na mashaka vipi tena mbona wanasema Allah anaongea eh, la masahaba hawakuwa na shaka katika jambo hili hawakuwa na shaka juu ya jambo hili wainama lamma dhaharatil jahmiya lakini wakati walipo dhihiri hawa au hichi kikundi cha jahamia waqalu alquran makhluqun na wakasema kwamba Qur'an imeumbwa kadhalika lamma dhaharat almu'tazila wal ashaira wa mushtaqatihi pia vile vile ni pale walipodhihiri hawa mu'tazila sawa mu'tazila tumetaja kwamba ndio ashaira wanaofuata sana na mu'tazila ni kikundi ambacho kiongozi wao ni Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd واضح sababu hawa mushtaqatihim na wale walikufanana na wao radda alaihim ahli sunna ahli sunna wali kuwa na haja ya kuwarudi yani waliwarudi ahli sunna watu hawa wabayanu anna alqur'ana munazzalun ghayr mahmud na wakabainisha kwamba Qur'ani imeteremshwa haikuumbwa utaona hapa haja ha? Eh, ya rudud haja ya rudud sawa eh? kwamba huwa inahitajika rududi pale ambapo yanapokuwa yamechipuka makundi katika makundi ya watu wa bid'a sawa eh? Unaweza kuona katika wakati fulani wanapigwa masufi, pigwa masufi eh, wanashambuliwa masufi na bidaa zao. Wakati fulani wanaachwa masufi eh, wanashikwa marafi, shambuliwa marafi kwa bidaa zao, shambuliwa marafi bidaa zao, kutokamana na haja ambayo inahitajika wakati huo. Naangalia athari. Haya makundi ya bidaa hayakuanza leo imeanza tangu miaka na mikaka lakini tunaangalia athari eh tunaangalia athari ambayo watu wanaathirika katika kipindi hicho na sisi tukiwa kama ni masuhudini amama Allah wa taala la budda lazima tuseme tutahadharishe watu kutokana na ile hali ambayo iliwazunguka watu wala shaka kama unapokuwa unatahadharisha watu katika hali iliyowazunguka unakwenda kumgusa mtu katika kidonda ataumia atahisi kwamba unataka kufarakanisha na wenzake, atahisi kwamba unataka kuleta mgawanyiko na mengineo ambayo yanafanana na hayo, lakini sisi haya hakijanishi Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtu wa kwanza kuja kufarakanisha watu na baba zao na mama zao. Watu walikuwa kitu kimoja, kana nasu ummatan wahida, watu wote walikuwa ummati mmoja wote wanakuja masanamu hakuna mwenye kumjua Allah hata mmoja alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam baba akabaki huko mtoto akaenda kule watashaparaganyika hakuna hili wala lile hapa hapa ni Allah Allah mwingine anasema hapa ni lata uzza basi wewe nenda la lata wako na uzza wako mimi nabaki na Allah baba kaenda huko mtoto kaenda huko aliyekuja kuwafarakanisha watu hani nani ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika katika hali hizi ambazo zilikuwa nazo watu wakiwa watakuwa wanataka kupotea sawa basi kutakuwa na haja ya kuondoa watu katika sehemu zao na walipotokea watu hawa walikadhihiri radda alayhim alsunna wa bayyana anna alqur'ana munazzal ghayr makhluq ibtalan liqawlihi katika kubatilisha kauli ya hawa watu wa bid'ah li'annahu idha qil kwa sababu kutakaposemwa innal qur'ana makhluqun hakika qur'ani imeumbwa ma'nahu anna Allah la yatakallamu maana yake ni kwamba Allah haongei sawa eh? kwa sababu kama Qur'ani imeumbwa Allah haongei haiwezekani maneno ya Allah anayoyaongea yeye afu yawe yameumbwa hii ni kufru Allah si hakuumbwa hakuzaa wala hakuzaliwa eh si ndio na Allah ni muumbaji sio kiumbe unaposema maneno yake yameumbwa unasemaje eh umemsifu Allah tabarak wa taala sifa ya kiumbe ambayo hii ni kufuru au ala basi tuseme kwamba kusema neno Allah ameumba maana yake Allah haongei sawa eh? Allah haongei hii pia ni kufuru kadhalika hii pia ni kufuru na walladhi la yatakallamu la yakunu ilaha nasema ikiwa kama unamaanisha kama Allah haongei basi asiyeongea hawezi kuwa Mungu hawezi kuwa Allah hawezi kuwa mabudiwa la yakunu ilaha ila yakunu maabudan maaluha maabudan kama kala Ibrahim li abi ya abati kama alivyosema Ibrahim kwa baba yake ya abati lima taabudu ma la yasma wala yusir wala yughni anka shay e baba yangu kwa nini unaabudu kile ambacho hakisikii wala hakioni na wala hakikusaidii wewe na chochote kwa nini unaabudu kile kisichosikia kisichoona na wala hakikusaidia chochote katika sura Maryam aya ya 42 alladhi la yasma'u wala yusiru jamaa kwa tunaona hapa kwamba asiyesikia wala asiyeona ni nani ni jamaa sawa eh? ni jamaa yani ni kitu kigumu ambacho hakisikii wala wala hioni yani kama jiwe vile au mti sanamu sawa Fil ayati al-ukhra wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min hulihim ajlan jasadan lahu quwarun alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila Musa alipoondoka akawaacha watu wake na, na, na, na Harun alayhi salam alayhima assalam watu wa Musa walitengeneza eh, walitengeneza watakaza qaumu Musa min min ulihim iwa e, ijlan jasadan lahu kuwa wakatengeneza watu wa Musa baada ya Musa kuondoka kutokana na yale mapambo waliokuwa nayo e, ijlan wakatengeneza ndama ha, e, wakatengeneza ndama wazi lahu kuwarun ndama ambaye ana analia ana sauti فقالوا لا alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila hivi hawa hawaoni kwamba yule ndama waliomtengeneza wakawa wanamwabudu eh, hawaoni kwamba la yukallimuhum hakuwa anawaongelesha wala yahdihim sabila wala hakuwa anawaongoza njia ya sawasawa yani si mwenye kuongoza njia ya sawasawa hapa duniani kadhalika si mwenye kuongoza njia sawasawa huko aka aikawa imewekwa illa eh, ya ya ya ya kuwaruhu ya, ya ijli huyo ndama huyo ni kule kutokuwaongelesha kwa sababu kitu kisichoongea kitu hicho kina mapungufu wazi na hai la yukallimu hawaongeleshi liannahu jamal hawaongeleshi kwa sababu ni kitu kisichoongea sawa ni kitu ambacho hakina uwezo wa kuongea kitu kigumu fadalla ala anna alladhi la yatakallam laysa bila aya hii ikawa imejulisha ya kwamba asiyeongea sio mwabudiwa eh asiyeongea si mwabudiwa wa kama kana fil ayati dhukra na kama alivyosema katika aya nyingine hii kwanza eh, kwa araf 148 hii aya pili ni taha 88 mpaka 89 faakhraja lahu lahum jasadan lahu quwat huyo Samiri ndio alioleta balaa hili baada ya Musa kuondoka akaona baki na, na Harun akawa amewapa ame, ame, ame fikra na eh, amepata fikra ya kutengeneza ndama eh, aliyekuwa na kiwiliwili cha, cha, cha mtoto wa ng'ombe eh, aliyekuwa na sauti tengeneza kama kisauti kwa ndani hicho kile kisauti kina kinalia kama mtoto wa ng'ombe faqalu hadha ilahukum wazi akawaambia huyu ndio Mungu wenu ilahu Musa fanasi na huyu ni Mungu wa Musa fanasi ya Musa ha, Musa akawa amesahau fanasi maana fanasi ya Musa Musa akawa amesahau afala yarauna alla yarji'u ilaihim qawla ha, Musa anawaambia hivi hawa hawaoni kwamba huyu Mungu wanaomuitakidi kama ni Mungu la yarji'u ilaihim qawla hawarejeshei maneno yani hawaongeleshi pale ambapo walipokuwa wanamuomba hii ni ila iliyopewa yule ndama kuonekana kwamba wao walikwenda kuweka Mungu asiyekuwa Mungu bila kuangalia pia hata vile vigezo vya yule ambaye anastahili kuitwa Allah tabarak wa taala au kuitwa Mungu kwa maana ili mtu aitwe Mungu inabidi awe ana uwezo wa kusikia au awe ana uwezo wa kujibu pale ambapo anapokuwa anaomba yani la yukallimuhum bimaana hawaongeleshi wala yamliku lahum darran wala nafa sura taha pia hamiliki kwa wao madhara wala manfaa wana hadhihi laysat masdaria sema sheikh kwamba hii an hapa sio an masdaria bal hiya al mukhaffafa min athqila an almukhaffafu min athqila iliyofanywa iliyofanywa nyepesi kutoka katika uzito asili yake ni anna asili yake anna wal aslu annahu la yarji wal aslu annahu la yarji na asili yake ni kwamba kwamba huyo Mungu harejeshi harejeshi maneno ambayo wanaouliza au wanaomwomba walidhalika sara alfi'lu marfu'an ba'daha kwa sababu hiyo kitendo kikawa ni marfuu kitendo kikawa ni marfuu baada yake ay alla yarji'u alla yarji'u inshallah tusikize ala naam anasema shekhe falhasil anna alladhi la yatakallam sawa nachotokea hapa au kinachopatikana hapa kwamba yule ambaye haongei la yasluhu lirububiyati walilahia hafai kuwa ni mlezi yani rab wa ilahia wala pia hafai kuwa ni mola muabudiwa liannahu naqisun sababu yeye ana mapungufu kaifa ya amuru ataamuru vipi kaifa yanha atakataza vipi wakati haongei wakaifa yudabbiru wa huwa la yatakallam atapangaje mambo aliyakuwa haongei hadha ta'jizu lillahi azza wa jal wallahu jalla wa ala yaqul sema hii ni kumfanya Allah hawezi ta'jiz ukisema kwamba Allah hana sifa ya kuongea ni kumfanya kwamba Allah tabarak wa taala hawezi wallahu jalla wa ala yaqul na Allah mtukufu anasema qul law kana al-bahru midadan bikalimati rabbi lanafida al qabla an tanfada kalimatu rabbi suratul kafa na tisa sema ya Muhammad lao kama bahari ingekuwa ni wino wa maneno ya Allah basi bahari zingekauka kabla maneno ya Allah hayajaisha maneno ya Allah ni mengi wala ambacho kama bahari ingekuwa ni wino tunaandika maneno ya Allah basi maneno ya Allah eh, wino bahari zote zingekauka kabla ya maneno ya Allah hajakauka hajaisha wayaqulu walau anna ma fil ardi min shajaratin na lao kama fi, katika ardhi katika hii dunia kungelikuwa na miti aklamun ambayo ndiyo kalamu za kuandikia maneno ya Allah walbahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin na bahari zikaongezwa baada yake zikawa bahari saba ma nafidat kalimatu rabbi ma nafidat allah ma nafidat kalimatullah yasingiliisha maneno ya Allah kaongezwa bahari mara saba kadhalika miti yote ya ulimwenguni hapa ikawa ndio kalamu kwa kuandika maneno ya Allah tabarak wa taala maneno ya Allah yasingiliisha hizi ni aya zinazothibitisha maneno ya Allah tabarak wa taala leo au kesho akipatikana mtu anayepinga hili mwambie wewe unapinga Qur'ani sawa wewe unapinga Qur'ani na kama ulikuwa hujui basi angalia aya fulani sura fulani angalia aya fulani sura fulani tambue jambo hili na umtake Allah tabaraka taala msamaha na safa kalimatullahi ya amru biha maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo anaamrisha kwayo wayanha yudabbir anakataza pia anapanga mambo daima na abada daima na milele la tuhsa hayawezi kuhifadhika wala taktubuha albihar wa aqlamu dunya wala ha, ha, hayawezi kuandikwa na mabahari na makalamu ya dunia bahari za dunia na kalamu za dunia haziwezi kuandika maneno ya Allah ha? kisha akasema shekhe waljahamiyatu yaqulun kalamullahi makhluqun sawa eh waljahimia yaquluna kalam Allah makhluq majahamia wanasema kwamba neno Allah ni maneno Allah yameumba ah sisi leo tunasema masufi wa Kigoma wanasema kwamba Allah hana mkono eh masufi wa Kigoma masufi wanasema kwamba Allah hana mkono si maneno ya shekha anasema aljahamia yaqulun kalam Allah makhluq wale wanakataa wana, wana sifa ya mkono hawa jahamia wanakataa sifa ya nini ya maneno ya kuongea Allah haongei kwa hiyo hili jambo la kusema kwamba watu fulani wanasema jambo fulani ambalo limesemwa na Qur'an wao walikataa si jambo baya eh? katika jamii ya kufahamishana dini hii ya Uislamu sawa kama ilivyokuja kutoka Mtume sallallahu si jambo baya ndio sawa sawa kwa sababu hili jambo likisikika watu wakilifahamu watajua la hawa masufi wanakosea bali wanapinga aya za kitabu cha Allah tabaraka wa taala aya zilizokuja ndani ya Qur'ani wazipinga kwa nini wazipinge kisha situkae kimya hatuwezi kukaa kimya ha hii dini ni lazima tuisemee na watakuja wengine watasema wazi la tazalu ta'ifatu min ummati ala alhaqqi zahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik Mtume sallallahu anasema alitokuepo alitoacha kuwepo kundi katika hii dunia halitoacha kuwepo kundi dogo sana likiwa katika jamii ya watu lenye kudhihiri lenye kazi yake ni kudhihirisha na kuyaweka wazi yale maneno yaliyopo ndani ya kitabu na sunna hili kundi halidhuriwi na watu wenye kuwadharau wala wenye kuwakhalifu mpaka kiyama kitakaposimama hawa watu watakuwepo ukipigana na kundi hili ujue wewe unapigana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao siku zote maneno ya mtume hayadondoki wazi watapatikana watu wanaotetea sasa hivi akida ahli sunna kama jinsi watu walivyopatikana kipindi hicho ha? miaka ya 200 mpaka 300 hijiria wakitetea aqida ya ahlusunna waljamaa wakina abi, ibn abi daud rahimahumullah tabaraka taala shekh anasema waljahamia yakuluna kalamullah makhluq maneno haya yanaonyesha kwamba kalamullahi ghair makhluq ni maneno ya ibn abi daud rahimahullah taala wazi kama asingesema sisi tungepata maneno ya nani ya jahamia kwa na sisi tungekuwa na itikadi ya kikafiri kama itikadi ya ya jahamia ambao wao ndio wangekuwa wamelifundisha hili hapo tukupata mtu yoyote aliyekuwa ni mmoja kutahadharisha hili kwa maneno yetu pia na sisi sasa hivi tunayasema yanahifadhika wazi mnayapokea nyinyi kadhalika wanayasikia walioko nje sisi tukiondoka watakuja watu watasema haya maneno yalikushasemwa kwa maneno ya Allah hayakuumbwa bali yametoka kwake yeye Allah tabarak wa taala kupita kwa Jibril kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazi sasa asema waliposema jahamia kwamba maneno ya Allah ameumbwa asema fahadha fihi wasfullahi bilajzi katika maneno haya kwamba kusema maneno Allah ameumbwa hii humo kuna kumsifu Allah tabaraka wa taala kushindwa sawa wa annahu la yatakallamu wala yaamuru wala yanha na kwamba Allah haongei wala haamrishi wala hakatazi Sasa katazali sasa kati haongei. Ataamrisha vipi na kati umesema haongei? Eh? Huko ni kumsifu Allah tabaraka wa taala kushinda. وفيه ايضا ان هذا القران ليس كلام الله na ndani yake ni kwamba ndani maneno haya kwamba Qur'ani ni maneno Allah yameumbwa una, unataka kuthibitishia ya kwamba Qur'ani si maneno ya Allah ma anna al-Qur'ana huwa al-aslu al-awwal min usuli al-adilla pamoja na kwamba sisi tuna waislamu tunaamini kwamba msingi wa kwanza katika misingi ya dalili ni Qur'an fa idha kana laisa kalamullah ikiwa Qur'ani si maneno ya Allah fa kaifa yustadallu bihi vipi tutatolea dalili Qur'ani sisi zote tunasema qala Allah ta'ala hata masufi pia wanasema qala Allah ta'ala si sasa wanasemaje qala ma maana qala ma maana qala nini maana ya kala amesema alafu unasema kwamba maneno ya Allah yameumbwa bimaana hajasema kwa nini kisha unasema kala Allah ta'ala tastadilu bihi unastadil na haya maneno sawa asema wahiya disisa tu yahudia asema huu hii hii hi, hi, ni pandikizi ya kiyahudi yani fikra hii ni fikra chafu iliyopandikizwa na mayahudi lianna asla madhhabil jahamiyyati ma'khudhun 'anil yahud sababu asli ya madhehebu ya kijahamia ambao tumesema mwanzilishi wake nani Jaham bin Safwan eh? ni madhehebu imechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi kama dhakara Sheikh Muslim rahimahullah kama alivyoeleza Sheikh Muslim yani Sheikh Islam Taimia katika risala yake ya Hamawiyah annahu ma'khudhun anil yahud kwamba imechukuliwa kutoka kwa Mayahudi chukuliwa kutoka kwa Mayahudi walaysa hadha bigharibin ala alyahud la'anahumullah jambo hili si jambo geni kwa Mayahudi Allah walaani alladhina harafu kalam Allah ambao wamebadilisha maneno ya Allah wabadalu waghayyaru na wakabadilisha wakageuza fahadhihi disisatun disisatun min alyahud huku hili ni pandikizi kutoka kwa Mayahudi liubtilu alquran alladhi biaidi muslimin ili waweze kubatilisha Qur'ani ambayo ipo katika mikono ya waislam hadha madhhabu khabith hii ni madhehebu mbaya waliza walihadha kwa sababu hiyo imbara al ila raddihi wa ibtalihi walidhihiri watu sasa hivi hawapendi kuwaona maduati wanaolingania manhaji sahihi ya sunna wal jamaa hawapendi waona maduati wa aina hiyo wanawachukia wanaona kwamba wanawavurugia wanawatenganisha na watu wao eh, wanawatenganisha na rafiki zao wazi lakini uh, mtazamo unapokuwa muovu mtazamo unapokuwa mbaya mtazamo unapokuwa unaelekea katika kuchafua Uislamu na kuwapoteza watu katika Uislamu sahihi kunahitajika wapatikane watu hata kama watakuwa ni wachache watetee Uislamu uliokuwa sahihi na hata ukikaa kimya wewe atasema mwingine hivi ndivyo ilivyo yani ukikaa kimya wewe atasema mwingine kama jinsi ambavyo walivyotangulia katika hadithi iliyokuwa sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huu ujahamia wa kupinga maneno ya Allah kupinga kwamba Allah haongei na kama maneno ya Allah yameumbwa ulipodhihiri tu imbara ai araba alaimatu ila raddihi wa ibtalihi walidhihiri hawa maimamu wakubwa wakubwa miongoni mwa hao ndio hawa kina Ibn Abi Daud katika kuwaradi hawa jahamia na kuradi kauli yao kadhalika na kubatilisha kauli hii ya jahamia wa bayanu annahu zaifun madsus na wakabainisha kwamba kauli hiyo ni saif ay muzayyaf ni kauli iliyotengenezwa fake ha? ni kauli iliyotengenezwa fake tena madsus iliyopandikizwa na mayahudi alaihimullah amma man yaqul chaka anasema ama yule ambaye anayesema inna mas'alata alqawli bi khalqil qur'ani la tahtaju ila hadha alihtimam ni maneno na ni maneno ambayo yanazunguka katika ndimi za watu pale ambapo wanaposikia watu wanatetea haki au watu wanatetea sunna anasemaje ama kauli ya mwenye kusema kwamba masala ya kusema kwamba Qur'ani imeumbwa au haijaumbwa sawa haihitaji nguvu hizi yani haihitaji kutiliwa umuhimu huu hajasema maneno kwamba masala kwamba Allah ana mkono ana mkono hayahitaji kutiliwa nguvu hizi pewa muhimu pewa muhimu faida nini faida yake ha shekha anasema lianna min fuduli alkalam sababu haya ni katika mambo ni maneno yaliyozidi ni katika maneno yaliyozidi maneno ya muhimu ni sisi tuwe kitu kimoja ni sisi tuwe kitu kimoja shekha Al-Albani rahimahullah ta'ala walipokwenda watu wa Jazair kwenda kumwambia kwamba wanatakiwa wanataka kutoka kwake fatawa ya wao kushikamana kuondoa udhalimu wa kiongozi wao kuondoa udhalimu wa kiongozi wao kiongozi wetu ni Muislamu kweli sisi tupo asilimia ya Waislamu kweli lakini huyu anaongoza kwa ukafiri takiwa aondoke Sheikh Albani akasema ni sawa udhalimu ni kweli lakini je nyote na itikadi moja sema itikadi ipi shekhi itikadi ipi sio waislamu ndio ngoja nikuulizeni jambo moja nyote mnaamini kwamba Allah yuko juu sema kuna wengine wanasema Allah yuko popote kuna wengine wanasema Allah yuko juu sasa shughulikieni kwanza hilo yani <laughs> eh, mpaka mfikie mnakubaliana kwamba aina Allah Allah fi sama hilo ni kubwa zaidi kuliko la kuondoa ufasiki, ufasiki na uovu huyu kiongozi Naelewa eh? Kabla bado hamjaondoa hilo, bado hamjawa moja. Mtafika sehemu mtakimbiana kwa sababu itikadi zenu tofauti. Itikadi zenu tofauti. Ndani yenu huko kutakuwa na Ashaira, ndani yenu kutakuwa na Jahamia, ndani yenu kutakuwa na Jabaria, ndani yenu kutakuwa na Mu'tazila, kutakuwa na Kadaria, kutakuwa na Maturidia na wengineo katika madhehebu. Sasa kama bado hamjawa nyote na itikadi ya Ahlus waljamaa wal Jamaa, bakini kwanza mpigane msasa huku sasa unasemaje kwamba jambo la Allah si ana mkono hana mkono jambo la ziada? Jambo la ziada vipi? Wakati ndicho ambacho natakiwa wewe ukiitakidi usiku na mchana uitakidi kwamba Allah anasifika kwa sifa fulani alizozithibitisha yeye mwenyewe zinazoendana na utukufu wake Allah wa taala. Umeelewana eh? Mm. Nasema kama yakuluhu ba'dhu al-mutahadliqin kama ambavyo wanavyosema baadhi ya watu ambao waliokuwa wanajilazimisha sana na kuandika almutahaddiq e, eh, mutasanni mutakallif e, eh, yukallifu nafsahu fi madha fi alkitaba <clears throat> anajilazimisha nafsi yake katika masala mazima ya nini ya uandishi mutahadlikina min alkutabi almaasirin katika waandishi wa kisasa mutahadhiqin katika watu ambao wenye kujilazimisha na kujitahidi katika waandishi wa kisasa kwa man yatasamma bil ilmi na wale wenye kujiita au kujisifu na sifa ya elimu nasema fahadha qaulun batilu kauli hii ni kauli ya hovyo kauli batili wa huwa tahwinu min mas'alatin khatiratin na huko ni kuidharau na kishusha hadhi eh, masala iliyokuwa hatari la yambaghi tasahul fiha masala ambayo haifai mtu kufanya wepesi yani kuepesisha sifa za Allah sema masala ya kwamba Allah anaongea au haongei mambo ya ziada ala haifai mtu kufanya tasahul falaisa hiya min fuduli alkalam si katika maneno ya ziada wa hadha alkalam tasfihu lila'immati alladhina ihtammu biraddiha pia haya maneno ni maneno yanayopelekea kuwafanya wale maimamu ambao waliofanya umuhimu wa kuradi kauli hizi kwamba ni wapumbavu kina al-Imam Ibn Abi Daud tasfih ay takhfif kalama ni kuyafanya maneno yao ni mepesi ni wapumbavu na kwamba eh, uquluhum khafifa ha uquluhum khafifa akili ya hawa wanawachuoni ambao tumesoma katika mukaddima namna gani alivyokuwa Ibn Abi Daud kwamba akili yake nyepesi eh hakuwa ana, ana fikra nzuri hakuweza kufikiria vizuri mpaka kufikia kwamba anaandika kitabu kurudi kauli hii inayoelezea kwamba maneno ya Allah wa taala ni kiumbe wasawa udhiba man udhiba bisababiha angalia wameadhibiwa walioadhibiwa katika maimamu kwa sababu ya neno hili wameadhibiwa katika walioadhibiwa katika maimamu wakubwa kwa sababu ya kusema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka taala kalima Ahmad kama Imam Ahmad alipigwa bakora mpaka kufikia kupoteza fahamu lakini pia kuna baadhi ya watu waliouliwa maimamu wakubwa wameuliwa kwa sababu ya kusema neno hilo umeelewa na eh? sasa la man kutila minhum fi raddiha na wameuliwa na miongoni mwa waliouliwa katika kurudi maneno haya suma yati man yakul kisha sasa hivi anakuja mwenye kusema hadhi masala tumtafiha haya ni masala madogo wala tatahamalu kullu hadha wala haya wala hayafai mtu kuyapa uzito huu tukubali sisi sisi tukubali ndio tunaona kwamba katika wakati ambapo kunahitajika kusema tunasema tupiga watu kelele wapige kelele. Na tukiona kwamba kelele zao zimezidi tunawajibu zile kelele. Tunawapiga radi pia. Eh, papa anachanganyikiwa. Naam. Hivi ndivyo ambavyo tumechukua kutoka kwa Imra. Sawa? Waliotangulia kwamba walikubali kupigwa, walikubali kuuliwa kwa sababu ya kutetea aqida min aqida ahli sunna wal jamaa. Naam. Aqida min aqaidi ahli sunna wal jamaa. Shasema fahadha imma ayakuna jahilan mtu anayelifanya jambo hili ni dogo atakuwa ni mjinga la yadri an shay'in hajui kitu kama tunavyoona watu wetu eh sikia mtu kasherehesha aya au hadithi unaelezea sifa za Allah anasimama na yeye anasema tu mtu huyu atakuwa ni mjinga hajui kitu wa imma annahu mutajahil na upande mwingine atakuwa ni mtu ambaye anajifanya ni mjinga mubtilun mwenye kubatilisha mambo aliyokuwa anayajua yuridu alla yarud alla yuradda ala aljahamia walmu'tazila wala yeye anakusudia wasipigwe radi hawa jahamia na mu'tazila na ashaya wa baadhihum yaqul na baadhi ya, ya watu wenye kupinga sifa za Allah na kukataza watu wasifundishane sifa za Allah husema annasa haram watu sasa hivi wakururu لا تحكروا عليهم حرية القول وحرية الكلمة msiwatilie uzito eh, uhuru wao wa kusema msiwatilie uzito uhuru wao wa maneno yani la taruddu albatila yani anakusudia kwamba msiyarudi maneno ya batili msirudi ubatili batili wala tubayinu alhaqa wala msibainishe haki kullun lahu kalamuhu kila mmoja ana maneno yake wa kullu lahu qawlu na kila mmoja ana kauli yake faala hadha takunu dunya fawda Sheikh anasema ikiwa kama ni hilo basi itakuwa dunia ni fawda kila mtu anasema tu anaweza kusema anasema anaweza kusema anasema ikiwa hivi dunia itakuwa fujo fayamba tafattunu li hadhihi ni wajib nafasi sisi tufahamu huu uovu au huu uchafu uliopandikizwa na mayahudi wa hadhihi shurur na hizi shari allati tuhaku dhiddu almuslimin ambazo zinawekwa dhidi ya waislamu sawa ambazo zinawekwa dhidi ya waislamu قول الناظم رحمه الله قول يا الإمام ابن أبي داود الله أمرهن وقل غير مخلوق سيما haijaumbwa hadha raddun ala aljahamiya hii ni radi ya nani jahamia waman qala biqaulihim na anayesema kwa kauli ya jahamia wa qawluhu kalamu malikina maneno ya mfalme wetu almaliku huwa almalik kwamba ni Allah tabaraka wa taala ambao katika majina yake ni almalik wallahu jalla wa ala huwa almalik na Allah ndiye malik qala taala tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay qadir ametukuka Allah wa taala ambaye mkononi mwake kuna ufalme na juu ya kila kitu ni muweza tumesema mkononi mwake eh? kwa sababu Allah anasifika kwa sifa ya ya mkono mkononi mwa Allah ndio kuna ufalme na juu ya kila kitu ni muweza kadhalika qadir sifatul qudra ni sifa ya nani ya Allah tabaraka wa taala وقال قل اللهم مالك مالك الملك سما e, Allah mfalme unaomiliki e, malik almulk mfalme unaomiliki ufalme au mfalme wa falme tuti almulka man tasha unampa ufalme umtakaye watanzi'u man tasha watanzi'u almulka man tasha na unamvua ufalme umtakaye watuizu man tasha na unamtukuza umtakaye watudhillu man tasha na unamdhalilisha umtakaye biyadika alkhair mikononi mwako ndio kuna khair innaka ala kulli shay qadir kawe ya kila kitu ni mwezi fallahu jalla waala huwa maliku almulk yeye ndio anemiliki ufalme wa amma almuluk min bani adam ama wafalme katika wanadamu fa inna ma mulkuhum aria hakika ufalme wao huu ni kama wameazima yutiha Allahu man yasha minhum Allah anampa mtakaye miongoni mwao thumma yanziuha minhum kisha anamvua falme huo miongoni mwao amtakaye wa yutiha lil akhar kisha nampa mwingine ndio maana unaona leo leo mtu anakuwa kiongozi kesho anakuwa sio sio kiongozi fahuwa min babi tadawul hiyo inakuwa ni katika mlango wa kuzunguka ufalme wao unazunguka amma almulku thabitud dai ama ufalme uliothibiti na wenye kudumu alladhi la yazulu fahuwa mulku Allah jalla wa ala ni ufalme wa Allah mtukufu وحين تقوم الساعة يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم قيامة كسمامة الله atasema ni nani mwenye ufalme leo fala hadi yujib hatopatikana yeyote atakayejibu wala hada yatakallam wala yeyote atakayeongea falau kana li ahadin da'wa ala qal kama kungelikuwa na mtu ana anadai kwamba yeye ni mfalme la qala angesema almulku li ufalme ni wangu ثم يجيب الله جل وعلا نفسه فيقول الله tajijibu yeye mwenyewe atasema tajibu nafsi yake atasema lillahi alwahid alqahhar ufalme ni wa Allah mmoja mwenye nguvu wala ahada yuaridhu fi hadha wala hakuna yeyote ambaye atakayepinga hili falmulku lillahi jalla wa ala falme ni wa Allah tukufu wa inma yahabu man yasha'u shay'an min almulk muddatan muhaddada lakini Allah huwa anampa zawadi anayemtaka kitu katika ufalme kwa muda maalum thumma imma an yamuta kisha imma afe mtu huyo au yukhadha minhu almulk wa yunza bilquwa au uchukuliwe kutoka kwake huo ufalme na avuliwe kwa nguvu qaulu nazim rahimahullah ta'ala bidhalika ay bi anna القرآن ghayr makhluq kama Qur'ani haijaumbwa قوله دان الاتقياء يعني اعتقد الاتقياء من الائمه هذا القول ومeitakidi wacha Mungu katika maimamu kauli hii قوله واصحوا اي اظهروه للناس kwamba pia wameidhihirisha kwa watu wakalu na wakasema alquranu munazzalun ghairu makhluq Qur'an imeteremshwa haijaumbwa lam yaskutu hawakukaa kimya ha, hawakukaa kimya wakulu na waseme hadhihi ara hizi ni rai tu wataraku nnasa ala hurriyatil kalima na wakawaacha watu wawe katika uhuru wa maneno wa hurriyatu rai na uhuru wa rai bal innahum afsahu ghayat al-ifsah lakini wao waliweka wazi mwisho wa kuweka wazi wanadharu wajadalu na wakafanya mijadala na watu wakafanya minadhara na watu wa waalafu wakatabu na wakatunga na wakaandika na wakatunga vitabu na kuandika vitabu fi raddi hadha alqaul katika kuirudi kauli hii khuturatihi wa shanaatihi kwa hatari wake na ubaya wake walima fihi min tanaqqusi lillahi jalla wa ala na kutokana yale ambayo yalikuwa ndani yake katika kumpunguzia Allah tabarak wa taala utukufu wake fala yasa ahlul ilm an yaskutu haifai kwa wanawachuoni manza kimya an hadha alqaul wakaacha kauli hii manzia kauli hii kimya au yatasahalu fihi au akafanya tasahul ndani yake واضح نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب